37 skirsnis Viena atveja atitrukimas nuo visko išdidumas, nepriklausomybė, gamtos meilė, nebuvimas būtino reikalo kasdien dirbti dėl duonos kasnių, įsigilinimas į patį save, slapta skaistybės kova nuo širdų žavėjimasis kūrinių pasaulių, visą tai paruošė Marijų tam pakvaišimui, kuris vadinasi aistra. Tėvo kultas pamažu jam virto religiją ir kaip kiekviena religija pasitraukė į sielos gilumą. Reikėjo, kad kas nors būtų pirmoje vietoje. Atėjo meilė. Ištisą mėnesį Marijus kasdien lankė Liuksemburgo sodą. Atėjus tai valandai niekas negalėdavo jo sulaikyti. Jis įsiskubino būdėti, sakydavo kurfeirakas. Marijus gyveno ekstaziją. Nebuvo bejonis, mergina žvilgčioje į jį. Pamažu jis įsidrasino ir jau prieidavo arčiau prie suolo, betgi būdamas instinktyviai nedrasus ir atsargus, kaip visi įsimylėliai, Jis dar nevaikščiodavo pro ją. Jam atrodė būsent naudinga nepatraukti tėvo dėmesio. Su giliu makiavelizmu jis apskaičiuodavo, kaip atsistoti už medžių ir statulų piedestalų, kad jį ko geriausiai matytų mergina ir ko mažiausiai matytų senasis ponas. Kartais pusvalandį stovėdavo nejudėdamas ko kelionį dar Spartako šešėlyje su knyga rankoje ir nepastebimai pakėlęs nuo jos akis ieškodavo gražiosios merginos kuri vos pastebimai šipsodamas jį ir pasukdavo į jį savo žavingą profilį. Visų natūraliausių ir ramiausių tonų šnekučiuodamas su žilaplaukiu vyriškiu, ji nukreipdavo į Marijų svajų sklidiną nekaltą ir aistringą žvilgsnį. Jau netmenamais laikais vartota priemonė, kurią žinojo Jeva nuo pirmosios pasaulio sutvėrimo dienos ir kurią žino kiekviena moteris nuo pirmosios savo gyvenimo dienos. Jos lūpos atsakinėjo vienam, o žvilgsnis atsakinėjo antram. Vis dėlto reikia manyti, kad ponas Levlanas galų galėja ėmė šitą pastebėti, nes kartais pasirodžius Marijai atsistodavo ir imdavo vaikščioti. Jis paliko savo įprastinę vietą ir pasirinko kitą suolą. Priešingame alėjos gale, netoli gladiatoriaus, lyg norėdamas pamatyti, ar Marijus nuseks paskui juos. Marijus nieko nesuprato ir padarė šią klaidą tėvas pradėjo nepunktualiai ateidinėti į sodą ir nekasdien atsivesdavo dukterį. Kartais ateidavo vienas. Tokiais atvejais Marijus nepasilikdavo sode. Antra klaida. Marijus iš juos simptomus neatkreipė dėmesio. Iš baukštumo fazės jis perėjo natūralus ir neišvengiamas procesas į apakimo fazę. Jo meilė vis augo – Kiekvieną naktį jį lankė meilės sapnai, bet togi jo daliai teko netikėta laimė, kuri tarsi užpylė į ugnį alyvos ir dar labiau aptraukė miglomis jo akis. Vieną vakarą prieblandoje ant suolo, kurį ką tik buvo palikę ponas Leblanas ir jo duktė, jis rado nosinaitę, labai paprastą, be jokių įsiuvinėjimų, tačiau labai ploną ir baltą, kuri, kaip jam pasirodys, kleidė nuostabų kvapą. Jis su entuzijazmu pakėlė nosinaitę, joje buvo įsiūtos raidės – U.F. Marijus nič nieko nežinojo apie žavėją mergaitę, nei jos pavardės, nei adreso. Tie dviraidis buvo pirmas dalykas, kurį jam pavyko apie ją sužinoti ir ančių dieviškų inicialų, jis tučtojo ėmė statyti ištisą spėlionių pastatą. Raidė U be abejo turėjo reikšti jos vardą, Ursulė, nusprendė jis, koks puikus vardas – Jis bučiavo nosinę, traukė į save jos kvapą, visą dieną ją nešiojosi ant krūtinės prie pačirdies, o naktį prisidėjo prie lūpų, kad užmigtų. Aš jaučiu joje visą jos sielą, kalbėjo jis. O toji nosinė priklausė senajam ponui, kuriam ji visai netyčia iškrito iš kišenės. Sekančiomis po šių radybų dienomis Marijus atėjęs į Liuksemburgo sodą tą nosinę bučiuodavo arba spausdavo prie širdies – Gražiuoji mergaitė nieko nesuprato ir vos pastebimai ženklai stengiasi jam tai parodyti. Koks drovumas, kalbėjo savo Marijus. Aštuntas skyrius – net invalidai gali būti laimingi. Ištarę žodį drovumas, nes nenorėdami nieko slėpti, turime pasakyti, kad nors ir kaip susižavėjęs Marijus, vieną kartą nejokais iširdo ant savo ursulis. Tai atsitiko vieną iš tų dienų, kada jai buvo pavykę įkalbėti poną Leblaną palikti suolą ir pavaikščioti alėjoje. Pūtis markus prerijalio vėjas, siubuodamas platano viršūnės. Prerijalis – Respublikos įvestų metų skaičiavimo mėno nuo gegužės 20 iki birželio 18 dienos. Tėvas ir duktė už parankis ką tik buvo praėję pro Marijaus suolą. Marijus jiems nutolus tuštėjo atsistojo ir sekė jos akimis, kaip dėrėjo žmogui, dėl meilės netekusiam galvos. Netikėtas vėjo gūsis, matyt labiau išdykęs už kitus ir galimas daiktas įgaliotas krėsti pavasario pokštus, atlėkė nuo medelyno pusės, praskrėjo alėją ir pagavę suktis apie merginą svaigių sūkurių, vertų Vergilijaus nimfų ir teokrito faunų, pakėlė jo suknelę, drabužį šventesnį už Izido skraistę, kone lygi keliaraiščių. Pasirodė nuostabios formos koja. Varijus ją išvydo. Jis be galo susierzino ir jį nirišo. Dieviškai išgastingų judesių mergina tučto jau pasitaisė suknelę, bet Marijus vis tiek teberūstavo. Tiesa, jis buvo vienas alėjoje, bet juk ten galėjo būti dar kas nors. O jeigu būtų kas nors buvęs, reikia tik įsivaizduoti, ką panašaus, ką jį padarė. Tiesiog baisu, galvojo jis. Beje, vargšį mergaitį nič nieko nebuvo padariusi. Viskuo kaltas buvo vėjas ir daugiau nieko. Tačiau Marijus, kuriame suvirpėjo Bartolas, glūdintis kerubinę, įsigeidė būti nepatenkintas ir ėmė paviduliauti savo paties šešėliui. Nuoroda. Bartolas – senas paviduolis, bomaršė komedija Sevilijos kirpėjas, kerubinas – įsimylėjęs pažas Figaro vestuvis. Nuorodos pabaiga. Kaip tik šitaip žmogaus širdyje pabunda ir ją apvaldo neturėdamas jokios tam teisės, aitrus ir keista žemo paviduliavimo jausmas. Tačiau sužadinės pavydą šito žavingos kojalės vaizdas jam nesuteikė jokio malonumo. Pamatęs baltą bet kurios moterės koinį, jis būtų pajutęs didesnį pasitenkinimą. Kai jo ursulė pasiekusi alėjos galą ir pasukusi atgal praėjo su ponu Leblanu pro suolą, kur vėl buvo atsisėdęs Marijus, šis ją rūškana ir nuožmiai nužvelgė. Mergina atsakydama truputį atmetė galvą ir nustebusi kilstelio antakius lyklausdama, na kasgi atsitiko. Tai buvo juodvėjų pirmasis susipikimas. Vos tik Marijus nustojo išdarinėjęs akimi šią sceną, kažkas pasirodė alėjoje. Tai buvo susikūprinės, visas raukšlėtas ir baltas kaip obelis invalidas, Liudviko 15 laikų uniforma. Prie krūtinės jis turėjo ovalinį raudonos gelumbės. Ansiuvą su kryžmai sudėtais kalavijais, kareivišką šventojo Liudviko kryžių, bet to jį dar pošė tuščia mataruojantį munduro rankovį, sidabrinis makaras ir viena medinė koja. Marijus tarėsi pastebėjęs, kad šitas žmogėnas nepaprastai patenkintas. Jam net pasirodė, kad tas senas cinikas pro išlubodamas jam labai bičiuliškai ir linksmai pamerkė akimi, tarsi koks netikėtas atsitikimas būtų juos padaręs bendrininkais ir davęs jiems progos drauge pasimėgauti kažkokiu malonumu. Kolgi jis toks patenkintas šis Marso griuvena. Marsas karo dievas senovės Romos mitologijoje. Kas gyvyko tarp šitos medinės kojos ir anos kojytis – Marijaus pavidulys pasiekė aukščiausią laipsnį. O gal jis tada buvo čia kalbėjus savo, gal jis viską matė? Marijai kilo noras sunaikinti invalidą. Tačiau laikas sušvelnina, kad ir labai aštrius jausmus. Marijaus pyktis ant Ursulis, kad ir labai pagrystas ir teisėtas, praėjo. Galų galiais ją atleido, bet tai jam buvo labai sunku. Tris dienas Marijus raukėsi. Tačiau nepaisant viso to, o gal viso to dėka, Jo aistra didėjo ir darėsi beprotiška. Devintas skyrius užtemimas. Mes matėme, kaip Marijus patyrė ar tarėsi patyręs, kad jos vardas Ursulė. Mylint apetitas didėja. Žinoti, kad jos vardas Ursulė, tai be abejo daug, bet draugė ir maža. Po trijų, keturių savaičių šį laimį jau Marijaus nebepatenkino, jis norėjo daugiau, norėjo sužinoti, kur ji gyvena. Jis padarė vieną klaidą, pakliuvo į spastų su suolu prie gladiatoriaus. Jis padarė antrą klaidą, nepasilikdamas Liuksemburgo sode, kai ponas Leblanas ten ateidavo vienas. Jis padarė trečią klaidą, milžinišką, ėmė sekioti paskui Ursulę. Ji gyveno vakarų gatvėje, atkampiausioje tos gatvės vietoje, kuklios išvaizdos naujame keturių aukštų name. Nuo šio momento prie laimės ją matyti Liuksemburgo sode, Marijui prisidėjo laimė sekti paskui ją iki jos namų. Jo alkis didėjo, jis žinojo, kaip jį vadinasi, bent jau žinojo jos vardą, žaringą, tikrai moterišką vardą, žinojo, kur jį gyvena, dabar panoro sužinoti, kas jį. Vieną vakarą, pasekęs juos iki namų ir palaukęs, kol jie išnyko vartose, jis įėjo paskui juos ir drąsiai paklausė durininką – Pasakykite, ar čia sugrįžo antrojo aukšto gyventojas? Ne, atsakė durininkas, šitas ponas gyvena ketvirtajame. Dar žengtas žingsnis pirmin. Pasisekimas padrasino Marijų. Jo būtas į gatvę, paklausė jis. Po šimt sušuko durininkas. Viso namo langa į gatvę. O kuo verčiasi tas ponas, klausinėjo toliau Marijus. Tai rentininkas, ponė, labai geras žmogus ir nors pats neturtingas daug padeda vargšams. O jo pavardė, kamantinėjo Marius. Durininkas taiga pakėlė galvą ir paklausė, o ar jūs tik nebūsite šnipelis? Marijus nudūlino gerokai susigėdęs, bet didžiai džiaugdamasis. Jis padarė pažangą. Puiku, galvojo jis. Žinau, kad ji vardu Ursulė, kad ji rentininko duktė ir kad gyveno čia vakarų gatvėje ketvirtajame aukšte. Kitą dieną ponas Leblanas su savo dukterė pasirodė Liuksemburgo sode tik labai trumpam. Jie išėjo nepalaukę vakaro. Marijus, kaip jau buvo pratęs, nusekė paskui juos iki vakarų gatvės. Priejas prie vartų ponas Levlanas įleido pirmą savęs dukterį, o pats priežengdamas pro duris sustojo, atsigrėžė ir atidžiai pasižiūrėjo į Marijų. Rytojaus dieną jie du neatėjo į Liuksemburgo sodą, Marijus veltui per dien laukė. Sutemusis nuėjo į vakarų gatvį ir pamatė ketvirtajame aukštę šviesą. Vaikščiojo po langais, kol šviesa užgeso. Kitą dieną Liuksemburgo sode vėl nieko. Marijus laukė visą dieną, o paskui nuėjo po langais į savo naktinę sargybą, kuri truko iki 10 valandos vakaro. Pietus jam neberūpėjo, karštis maitina ligonį, o meilė įsimylėjusi žmogų. Šitai praėjo savaitė, nei ponas Leblanas, nei jo duktė nebepasirodė Liuksemburgo sode. Marijos galva buvo pilna liūdnų spėliojimų. Dieną jis nedrįsdavo tykoti prie jų vartų, tik ateidavo nakties metu stebėti rausvo šviesos jų langose – Kartais anapus stiklų šmėkšteldavo šešėlį ir jam tankiau imdavo plakti širdis. Kai jis aštuntą dieną atėjo palangais, šviesos jose nebebuvo. Kas čia galėtų būti, tariai savo? Lempa dar neuždegta, o juk jau tamsu, gal jie kur išėję. Jis laukė iki dešimtos valandos, iki vidurnakčio, iki pirmos valandos ryto. Ketvirto aukšto languose niekas neįžiebė žiburį ir niekas į namus negrįžo. Marijus nuėjo visai nusiminęs. Rytojaus diena. Marijus dabar tik laukė rytojaus dienos, nešioji diena jam, taip sakant, neegzistavo. Rytojaus dienais vėl nieko nerado Liuksemburgo sode. Jis to ir tikėjosi. Prieblandoje nuėjo prie namo, languose jokio šviesos, žaliuzės nuleistos, ketvirtajame aukšte visiškai tamsu. Marijus pasibeldė į vartus, jie ir paklausė durininką, ar namie ketvirtojo aukšto gyventojas. Įsikrausti, atsakė durininkas. Marijus susviravo ir silpnu balsu paklausė, kadagi? Vakar. O kur jis dabar gyvena, nieko nežinau. Tai jis nepaliko savo naujo adreso? Ne. Durininkas pakėlė nosį ir pažino Marijų. A, tai jūs, sušuko jis. Vadinasi, jūs iš tikrųjų seklys? Septintoji knyga. Gaidgystė. Pirmas skyrius – rudynai ir rūdakasiai. Kiekvienoje žmonių visuomenėje yra tai, kas teatre vadinama trečiuoju dugnu. Visas socialinis podirvis iškasinėtas kersai ir išilgai, kartais iš to laimė gėris, o kartais blogis. Šių požeminių darbų vietos išdėstytos viena viršum kitos, yra negilių šachtų ir gilių šachtų – Šis niūrus požemis, kuris kartais įgriūva po civilizacijos našta ir kurį mes taip abejingai ir nerūpestingai mindžiuojame kojomis, turi apačią ir viršų. Praėjusiame šimtmetyje enciklopedija buvo galima sakyti kasykla žemės paviršiuje. Patamsiai šis niūrus pirmykštis krikščionijos inkubatorius Cezarių laikais tik ir laukė progos įsiveršti ir užtvindyti žmonių giminę akinamą šviesą – mat šventoje tamsoje glūdi paslėpta šviesa. Vulkanai pilni miglos, kuri tuoj gali įsiliepsnoti. Lava iš pradžių visuomet joda kaip naktis. Katakombos, kur buvo atlaikytos pirmosios mišės, buvo ne tik Romos rūsys, bet ir pasaulio požymis. Po socialinių pastatų, po šio architektūros stebuklų ir griuvėsių derinių yra visokių požeminių tuštumų. Ten rasime religijos rudynų, filosofijos rudynų, politikos rudynų, ekonomikos rudynų, revoliucijos rudynų. Kas kerta savo kelią idėją, kas tiksliais apskaičiavimais, kas rūstybė. Balsas šaukia vienas kitą, viena katakomba kalbasi su kita, utopijos sklydinėja šoninėmis perėjomis, jo šakojasi visas pusės, kartais jos ten susitinka ir broliaujasi. Žana Žakas perleidžia savo kirtiklį diogenui – kuris jam paskolina savo žibintuvą. Kartais ten įvyksta susidūrimų. Kalvinas griebia už plaukų Sodziniui. Nuoroda Kalvinas 1509-1564 vienas iš reformacijos vadų kalvinizmo įkūrėjas. Sodzinis 16 amžiaus italų eretikas kalvinistų priešas turėjęs aštrų susikirtimą su Kalvinu Ciuriche nuorodos pabaiga. Tačiau niekas nesulaiko ir nenutraukia įtemto visų šių jėgų veržimos į tikslą, jų audringos veiklos vykstančios tuo pačiu metu. To judėjimo pirmin ir atgal, aukštyn ir žemyn, paskui vėl aukštyn. Judėjimo tamsoje, kuris palengva transformuoja tai, kas yra viršuje, panaudodamas tą, kas apačioje. Transformuoja tai, kas yra lauke, panaudodamas tą, kas viduje. Didžiulis neregimas brusdesys. Visuomenį vargu ar numano apie tą grėžimo procesą, kuris nepalikdamas pėdsakų paviršiuje sujaukia visas jos gelmes. Tiek požeminių aukštų, tiek skirtingų procesų, tiek įvairių iškasenų. Kasgi kasama šiuose giliuose kasyklose? Ateitis. Juo gilesni rudynai, juo paslaptingesni rudakasiai. Lygi tam tikro lygio, kurį socialinė filosofija moka nustatyti, jų darbas naudingas. Už šios ribos jo nauda bejotina ir ginčitina, dar žemiau jis darosi pragaištingas. Tam tikroje gilumoje į šias slaptas tuštumas jau neįsiskverbia civilizacijos dvasia. Žemiau ribos, kur žmogui nebėra ko kvėpuoti, jau galima pamatyti pabaisų. Laiptai leidžiasi žemynim antriomis pakopomis ir kiekviena aikštelė atitinka naują aukštą – kur gali įsikurti filosofija ir kur mes sutinkame vieną iš jos darbininkų, kartais įstabių, kartais atstumenčių. Žemiau Jano Huso yra Liuteris, po Liuterių Dekartas, po Dekartų Volteras, po Volterų Kondorse, po Kondorse Robespieras, po Robespierų Maratas, po Maratu Babefas. Ir taip toliau. Nuoroda. Janas Husas 1369-1414 metai vadovavo plačiam socialiniam ir nacionaliniam įsivadavimo sąjūdžiui Čekijoje 15 amžiuje. Liuteris 1483-1546 religinio protestantizmo įkūrėjas. Babefas 1760-1797 vienas iš utopistinio komunizmo atstovų, vadovavęs lygiųjų sąmokslui Termidoro reakcijos Prancūzijoje laikotarpiu. Nuorodos pabaiga. Dar žemiau prie ribos skiriančios tai, kas neaišku nuo to, kas neregima, įsibrėžia kitos miglotos figūros, galbūt dar negimusių žmonių figūros. Praeities šešėliai tai šmėklos, ateities šešėliai tai lervos. Proto akis dar vos įžiūri juos. Embrioninis ateities vystimasis viena iš filosofo vizijų. Ištisas pasaulis užuomasgos gemalo stadijoje. Kokie neregėti pavidalai – Sen Simonas, Owenas, Furie – ir jie tenai šoninėse galerijose. Nors neregima nuostabi grandinė jungia visus tuos požeminius ateities tyrinėtojus, kurie patys to nežino ir beveik visuomet laiko save vienišais, o tai juk netiesa. Bet jų darbai yra labai skirtingi ir švelni šviesa, kurią švyti vieni, ryškiai kontrastuoja su liepsna, kurią žiroja kiti. Vieni jų dangiškai giedri, kiti tragiškai niūrus – Tačiau, kad ir koks būtų kontrastas, visi šie darbininkai, nuo didingiausio lygi menkiausio, nuo išmintingiausio lygi beprotiškiausio turi bendrą bruožą būtent nesavanaudiškumą. Maratas negalvoja apie save lygiai kaip Kristus. Jie nepaiso savęs. Nustumia save į šalį, visiškai užmiršta save. Jie mato kažką, kas yra už jų ribų. Jų akis atmerktos, jų žvilgsnis ieško absoliuto. Pirmojo akise visas dangaus spindėjimas – o pastarojo vyždžiuose, nors jo žvilgsnis mislingas, vis vien blykčioja blankus begalybės atspindys. Nors ir ką jis darytų, nusilenkite jam, nes jis pažymėta šiuo ženklu, žvaigždžių žvilgsniu. Tamsos pilna žvilgsnis, kitas ženklas. Nuo jo prasideda blogis. Susitikę tą, kurį žiūri tuščiais vyždžiais, susimastykite ir drebėkite. Socialinė santvarka turi ir tamsiųjų, rudakasių yra riba, už kurios tolesnis grimzdimas lygus žengimo į kapą. Tenai gesta šviesa. Po visomis mūsų nurodytomis šachtomis, po visomis perėjomis, po visą neapriepiamą požeminę progreso ir utopijos kraujotako sistema, daug giliau žemėje, žemiau už Maratą, žemiau už Babefą, žemiau daug žemiau be jokio ryšio su viršutiniais klodais glūdi paskutinis pogrindis. Kraupi vieta – Čia ir yra tai, ką mes pavadinome trečiuoju dugnu. Tai kapų patamsiai, tai neregių požymis. Inferi, pragaras, lotiniškai. Toliau jau prasideda praraja. Antras skyrius – apačios. Čia išnyksta nesavanaudiškumas, čia įsibrėžia šetono veidas, čia kiekvienas už save. Be akis aš reumoja, ieško, grabinėja ir graužia – Visuomenės antvarkos Ugolinas uždarytas šioje bedugnėje. Nuoroda Ugolinas Pizos komunos valdytojas 13 amžiuje. Arkivyskupas Rudžjeris jį apkaltino išdavyste, uždarė su sunumis į bokštą ir numarino badu. Dantė dieviškoje komedijoje patalpino Ugoliną į visų giliausią devintąjį pragaro ratą, kur jis amžinai graužė savo žudiko Rudžjerio galvą. Nuorodos pabaiga. Nuožmų siluetai tarytum žvėris, tarytum šmėklos lankioje šiame urve. Jų nedomina pasaulinis progresas, jiems nežinoma šį savoką ir pasai žodis, jiems te rūpi tik prisikimšti pilvą. Tai beveik neprotingi padarai ir jų viduje šiurpi tuštuma. Jie turi dvi motinas, tamsybę ir skurdą. Jos abi jiems pamotis. Jie turi vadovą savo poreikius. Vienintelė pasitenkinimo forma jiems noras prisisotinti – Jie žvėriškai rajus, atseit plėšrus, bet ne taip kaip tironai, o kaip tigrai. Kančios stumė šiuos vampyrus į nusikaltimą. Fatališka lemtis sukrečianti išdava. Tamsos logika. Knipždėjimas tų, kurie šliaužėje trečiajame dugne, tai nesmaugiamo idealo protestas, o materijos maištas. Čia žmogus virstas libinu. Kesti alkį, kesti troškulį, išeities taškas, tapti šėtonu, galinis taškas, iš tokių griovių išnyra lasnerai. Neseniai ketvirtojoje knygos skaitytoje susipažino su vienu viršutinio rudino skyriumi su jo didžiulėmis politikos, revoliucijos ir filosofijos šachtomis. Tenai, kaip jau sakėme, viskas kilnu, tyra, garbinga, dora. Žinoma, ir ten galimos klaidos ir jų pasitaiko, tačiau net apsirikimai ten taurus, nes juose slypi heroizmas. Darbų, kurie ten dirbami, bendroji suma turi vardą progresas atėjo metas pažvelgti į kitas gelmes, į bjauraties gelmes. Mes tvirtiname, jo gilėje pačioje po visuomenė yra ir bus lygitos dienos, kada įsisklaidys tamsuma, didis blogio urvas. Šis pogrindis yra giliausias už visus ir visiems kitiems priešiškas. Čia vyrauja visuotinė neapykanta. Šitame urve nesutiksi filosofo, čia durklas niekomet nesmailino plunksnus. Čia juoduma nepanaši į subtilę rašalo juodumą. Nusikalstamiems nakties pirštams, kurie mišlungiškai gniaužėsi tamsoje po šitais dusinančiais skliautais, niekomet neteko sklaidyti knygos ar atskleisti laikraščio. Kartu šokimi žiūrint Befas eksploatatorius. Šinderhanesui Maratas aristokratas. Šio urvo tikslas viską greuti. Šinderhanesas galvažudžių gaujos vadas nubaustas mirtimi Mainse 1803 metais. Viską. Tame tarpe ir jo nekenčiamus viršutinius rudynus. Savo šlykščių knipždėjimų jis ne tik siekia pakirsti dabartinę socialinę santvarką, jis siekia pakirsti filosofiją, siekia pakirsti mokslą, tiesą, žmogaus mintį, civilizaciją, revoliuciją, progresą. Jo pavadinimai patys paprasčiausi – vagysti, prostitucija, užmušimas, galvažudystė. Tai tamsa ir ji trokšta chaoso – jos kliautai iš nemokšystės. Visi kiti viršutiniai aukštai turi tik vieną tikslą – panaikinti apatinį. To siekia ir filosofija, ir progresas, siekia visomis savo jėgomis ir visais būdais, tiek esamos tikrovės pagerinimo keliu, tiek samprotavimo apie idealą keliu. Sunaikinkite nemokšystis urvą ir sunaikinsite kurmi nusikaltimą. Susumokime keliais žodžiais dalį to, ką esame dabar parašę. Vienintelis socialinis pavojus – tamsa. Žmonija tai tapatybė. Visi žmonės to paties molio. Visų lemtis bent jau čia žemėje vienoda. Tie patys patamsiai iki gimimo, tas pats kūnas gyvenime, tie patys pelenai gyvybė užgesus. Tačiau nemokšystė, primaišyta prie žmogiško molio, jį juodina – Šis nepašalinamas juodumas įsiskverbia į žmogaus vidų ir tenai virsta blogiu. Trečias skyrius – Babe, Plačiasnukis, Klaksų ir Monparnasas. Nuo 1830 lygi 1835 metų Paryžiaus trečiajame dugne viešpatavo banditų kvartetas – Klaksų, Plačiasnukis, Babe ir Monparnasas. Plačiasnukis buvo deklasuotas Herkulis. Jis lindėdavo arš Marijono kloakoje. Buvo šešių pėdų aukščio, turėjo akmeninę krūtinės lastą, plieninius bicepsus, kvėpavimą likvėjo iš urvo koloso liemenį ir paukščio keušą. Sakytumėj farnezės Herkulis cvilikinėmis kelnėmis ir pliušinės triuke. Plačiasnukis, kūno sudėtimi panašus į šią statulą, būtų galėjęs ramdyti pabaisas, bet jam atrodė patogiau pačiam tapti vieną iš jų. Žema kakta, platų žandikaulį, raukšlis prie akių ketvirtoje amžiaus dešimtyje, trumpi ir šiurkštus plaukai, šepečio apžėlės kruostai ne barzda, o šeriai, štai koks jis stovi prieš jūs. Jo raumenys ilgėjosi darbo, bet paikumas jam dirbti neleido. Tai buvo galinga, bet niekais einanti jėga. Galva žodžiu jis tapo išdikinėjimu buvo laikomas kreolu. Galimas daiktas, kad jis buvo prikeišęs nagus prie maršalo Briuno nužudimo, nes 1815 metais Savinjone dirbo nešiku. Įgyjęs patyrimą jis tapo banditu. Nuoroda. Briunas vienas iš Napoleono maršalų žvėriškai nužudytas rojalistų gaujos Savinjono mieste per baltąjį terorą restauracijos pradžioje. Nuorodos pabaiga. Lengvas bekūnis babe – Grina priešingybė kuningam plačiasnukiui. Bada buvo liesas ir mokytas, vaiskus, bet nepermatomas. Jo kūnas keurai persišvietė, bet pro jo vyzdžius nieko negalėjai žiūrėti, jis vadino save chemiku. Buvo monelininkų pas Bobešą ir pajacu pas Bobino. Sen Michielę jis vaidino vodevilyje. Buvo visų amatų meistras gražbylys, moka suteikti savo šypsenoms raiškumo, savo gestams vaizdingumo – Uždarbiavo pardavinėdamas aikštėse valstybės galvos portretus ir gipsinius biustus, bet to traukė dantis. Kurį laiką mūgėse rodė visokius apsigimėlius ir turėjo balaganą su trimitu ir afiša. Babe, dantistas, virtuozas, akademijų narys atlieka fizikos bandymus su metalais ir metaloidais, traukia dantis, pašalina šaknis, paliktas jo kolegų. Kaina – vienas dantis – vienas frankas 50 santimų, du dantis, du frankai, trys dantis, du frankai 50. Naudokitės progą. Šitas naudokitės progą reiškia skubėkite įsitraukti kiek galima daugiau dantų. Kažkada jis buvo vedęs ir turėjo vaikų, tačiau kas nutiko jo žmonai ir vaikams nežinojo. Jis pametė jos kažkur, kaip kitas pameta nosinę. Babe skaitė laikraščius, retai išimtis tame tamsiame pasaulyje, kuriam jis priklausė. Vieną kartą, kai dar gyveno su šeima savo kilnojamame balagane, jis perskaitė apžvalgoje, kad viena moteris pagimdžiusi visiškai gyvybingą kūdikį veršio snukiu ir kad tas kūdikis gyvenas kaip visi. Mat kam laimė, sušuko jis, o mano žmona niekomet nesusiprastų man pagimdyti šitokį kūdikį.